ongi eta egun eh, pilota aipatuko dugula berriz ere bi protagonista ajunt bereziekin bigarren partean izanen da hori baina lehenik sokatira zariko gira olatza bai sokatira zazpeletara joanen gira berriki eh, joanen larun batean eh, Euskadiko xapelketan bigarren bukatu baitute bon, eh, zera eta sonakukan istantean gurekin baitugu Niapogak taldeko presidenta Gabi Etxar, atxaldeon Gabi atxaldeon ere eta hori biaren parte hori lehen partean izanen da bigarren partean egan duzu pantxika bi protagonista handiak pilotan izanen ditugu egun ondoan dira bihar egande goizean pare izanen dira elitu pro buruz burukako finalistak dira peiola galde eta batitza dukazu biar atxaldean Eta horretara zen dautzu, etzuen galderak egiten ditu eh, dituzuela telefonoz deituz 0 bos bos behatzi bi aldiz, iru 0, 0 bat Zuen iritzia ere jakin nahi dugu, lajalden alde, edo dukazuren alde zirezte, pronostiko bat nahi duzue eman, eh, joko bat eginen dugu ere uh, eh, eman erditsutan, beraz, gurekin Egon. Eta untxalaz, uh, eh, entzulek badakizu, eh, eh, jokoz kanpoan emaiten diren pronostikoak, gero egia bilakatzen dira ondotik. Gehien Beraz, Oai egan behar da, eh, lagalden alde, peio lagalden alde, edo batxe edukazun alde. Sokatirekin hasten gira, Gabi Etxart, Niapurakeko presidenta, Spaniz Oker, eh, ez dakit, ez Gabi, oartzen giren, eh, edo Niapurak egin duen balentriaz, joan den asteburuan, eh, aian izan den, ikuste eh, gipuzkoan, eh, ze balentria egin duen oartzen giren, ea neortzen dugun ezberetak bigarren bukatu du gauza mundia da leike. Bai, gauza ona, uh, eh, oartzen giren, lehenik behar da pixka bat sokatira ezagutu. Sokatira da eh, eh, kirola oso zaila. Hortako hemen zira. Eta, bai, ez bon, ni ez naiz bizik izan, binan badakit, zer eta entrenamendu, zer indar, zer eta uh, sakrifizio behar duten egin tirariek ez da bat ere lehengo tiramota, ez da bat ere tira tiramota, orai dira kirolariak, hmm. oso kirolariak, badugu hmm. dietikoa, badugu eta fiziko preparazioa, bai. badugu dopina, do, antidopina, bai. badira orai mementoan dira bi hiru antrenamendu hastean, eta munduko txapero gaurat agibeteko gilararik, izan ditugu sei antrenamendu aste bakotx. Hai, hmm. batuko dugu gabi, helenik, eh, egera ez dela initzaipatzen sukatira, eh, mengo prentxan eta komunikabideetan, biziki guti egualdean anintzez gehiago, hemen biziki gutia ipatzen da, zendako zure ustez? Bo, dago, dago, eta sokatira, soera, eta folklorikoa ateratu da, orai arte. Eta orai zuen medioz, eta bina, bertzaldean ere, niapurak taldea badu fama ona. Bina, fama ona ez da gana, fama handia. Uh, du kilolari fama. Hmm. Eh, badakite orai guk ere badugula gure eta erabiltzeko moldea eta gure erabiltzeko moldea bertzek ere hartzen dute. Ta fama bilduko du Ikusiko duzu, datorren munduko txapelgoetan, nola fama bilduko dugun, guk espero dugu, jadainik egin dugu, lauden finalista alde bat, semi finalista bertzeldi batez mm, bai, bai. eta azken aldian lehen txaietan Folklorea ipatu zu egia da, e, eh, mantzakun nyapurak tiratzen duen sokatira gaur egun e, tiratu duena joan den e, igandean bezala larun batean aian eta mantzakun udauntan donapaleun edo jutsin ikusten den sokatira hori bada bada folklorea besteak irola edo ezin da Be, behar da folklorea ere behar da donapaleun izan da eta Hasle, ez da, lehenik, ega da herri ez dira daune paleun egin lehenbizik aldikotz. Lehenbiziko herri kirola erakusketa eginda jutsin. Gero segidan xaletapezak eman zuen daune paleun eta kermesan. Behar dira danok. Pilotan badira hemen gobi xapeldun, binan badira ere, bail, zola azpiko mailean hartzen diren gazteak. Edo, edo berdin, ja, ez hain gazteak. Kirola batek behar ditu oro. Behar du kirolaria, Beran behar du behar, behatzen duena eta behar du ezagutzen duena. Bena, hor gira, bon, folklorea ari gira, azgirari, azgirari gazteta, zemantzegun pilotari konparatzen badugu, baditugu hemen bisapeldu handi... eta gero badira, udan, ikusten diren partideak turisten dako eginak. Bai, gauza bera. Horiek ere bera, dira. Beharrezkoak dira. Be, e, e, egiten dea ipajaldean neguan sokatira ba, ba, ba. eta e, e, ba, sokatira bon, xapelguak egiten dira ba, gisa hartan noraz joiten argiren eskualde guzietarat. Napagoarat joanen gira sokatin hartzera, miran, Napagoan egiten da, ez da Euskadi mezela egiten. Behar da jakin badirara, hiru federazio. Euskadiko federazioa da, Gipuzkoa, Alaba, Bizkaia. Napagoko federazioa da, Napagoa. Eta... Ipagaldeko federazioa da, bon, ez agas federazio ofiziala izanik ere, ari gira beste ofizial baten sartzen, bat hiru, hiru provintziak, Lapurdi, Baxena Barre, eta bero, bon, gai jenak lapurdin. Sokatzira zeizira, eh? Herri kiloletaz. Herri kiloletaz. Bena, sokatira da, herri kiloletan ah, famatuena. Eta ibiliena. Ados. Hala, beraz, uh, gero, nahi guk, guk gure eta asmoa zen, duela hoita bosturte untan, joaitea Euskadira tartzerat. Gura dugu galdu Euskadin, hemen irabazi behino, zertako. Mm-hmm. Zeren hemen ez da maila hain gura. Euskadin dira munduko lau aldiz munduko txapeldun. Eta gure jo dugu, han, galdu, Ezin ez eta hemen irabazi. Istantean aipatuko ditugu Epska eh, bat federakuntza desberdinak, lenik nahi nuke berrizien eh, joan den asteburuko eh, lehiaketa, xapelketa hortara, Euskadiko xapelketa, setasunak emaiten alituzu, zenbat kilotan nola ire ganden ba- dena? Bai, eta badegera eta mailak. Hmm. Badera, zortzi gizonen artean, ez da pastu ea, seion tala ogoi, goi, eta bostentu tu Bon, kanpotik usiz, uste duzue, eta espantua hondia egin duela. Bon, guretako eta handia, etzen gure pisua. Hoi, denetua mezala, eh, badira, atetik... Hor, hor, hindu zuez, zemat kilotan? Seunte begoietan, etzen hmm? gure asmua, etzen gure asmureena. Joan azizten, joan azizten lehenik, pixka bat, eh, jala, tiratzeko bakar? Eskuetan tira ukiteko. Soka ukiteko eskuetan. Entrenatzeko, trebatzeko. Ba, entrenatzeko bano gehiago, eh. Mm. Gero, ikusi dugu, lehen mitziko egunea lehen egin dugula, bigarren egunea lehen. Hori sorpresa handia izan da, leike? Hala ez. Ez denendako. Ziendako? Guetako pixka bat. Behinan kanpotik bestetiariek behatzen duten endako ez. Anta etzen gure kategoria. Gure kategoria da sei honekoa. Beinan, ez du egen nahi horren gatik hobek izanen gilera. Behar bada, espiritua lasuan, libroan, joan ez, hobek izan. Antabaki nuen bat griparekin, bertzea zonarekin, eta bertzea entrenamendu gitirekin. Ba, orain joan, joan den lanu batean, seion eta kilotan, sortzi tirelari aldi, ba, bako, txek? Bai, bai. Eh, aian, uh, eh, azkenan, bigarren finitzen duzu, eh? Bigarren finitzen dugu. Noen giletik? Ibarren giletik. Ibarren no, giletik. Normala, deus erretekoik? Deus erretekoik, ekirola, kirola da, zoen gehiokada. Eta abadin joan munduko txapionak, iruaren indu. Hori da, sorpresa izan da, hor Kampotik behatzen duen dago bai, guretako ez. Aba, ah, ziren favorituak. Ez, ez miske bat zahartzen hasia dira. Hala, Hara, dago asko jubiako talde tamezala, talde bat, eh, soka tiran behar du, elgarrekin ari izan asko, asko urtez. Hmm. Egan nahi beta bertzek ez dutela lekurik, e, e, bilaren mailekoak eta kanpore egiten dira. Beinan, horiek asko eta asko ariz elgarrekin, zahartzen dira. Hmm. Ta, abadieko idu, e, behar du bere, saira berriz, lau, lau bostaldi txapeldun, munduko txapeldun ere. Hmm. Ba, bilaren finitzen duzia, ala ere emaitza ona, e, ah, ba, ba, ba, ba finitzen. Ba, ba, ba, ba, ba, gaude, zenta, antrenamenduko gostua biltzen da, hmm, bai, bai, bai. Eh, akitzen dira, hmm. Eh, tiratzen dute, behar dute jateko hori kasuin, behar dute bizi moldearik kasuin, eh, eta behar dute ere, beren Ea si erik esuin? Eh? Hoi, eko nara? Baitira, bait, baitira mutikoak bakerrik? Eh? Ba, gu memento mutikoak. Memento ba, mutikoak. Baina badira gira... Badira neskak ere? Badira neskak. Baina ipakalde nesta neskarik, baina gu arizan gira azken munduko txaperuan mistoan. Zenta neskek kasuin bat dute ere gizonen erasioari? Ba, mira, ardurerik eh, gizone dute emaztene asiarik asuiten gehiago. Baia. Eh, zuraidek parte hartu du, Gabi? Eh, ba, zuraidek. Ah, bai, bai, zuraidek, mot eh, talde hona, bina nara, uh, gu hmm. no, Gabi, nor da nauzi Euskal Herri Mailan sokatiran? Nor da ekipa referentzia? Horai, orai, bai. orai, nahasiak bat. Egan da, badea, Napurrak, ibaga eta Badino. Oiek dire, neapuak dea eh, Euskal Herri guztian esokatiran eh, e eh, referentzia bat? Referentzia bat. Bai? Bai, bai, bai. Bai, bai, referentzia bat. Eta referentzia bat Irlandan ere. Irlandako telefona bat ukan dut, nahi lukete gu joan giten egin Eta heldu den urrian uste dut, seurik hariko gira alemanen, portugalen eta anglesen kontra, han frantzia behar hortan, zeren, zeren. Nik edan soka labe batean egiten da. Eta herri hartan bada labe zahar bat eta nahi dutegu antolatu, bat bildu eta goi horren gira sokatiran hartzera eta berte joko aktuekin, eta labe hori soga haziko dute, eta behar bada soka berriz, hortan, berriz, labe hortan soka iten hasiko. Eta hoi nenkienik soka labe batean egiten. Ezo soka nundik hartzen duzu, nundik biltzen duzu? Gok erosten dugu, erosten dugu, uste batean marzeiako eskualde hortan egon umeit. Ados. Zenta, xamre, xamrearekin egina da gore soka, eh. Ados. Ta, neke da, hoi eberdeiakin, neke da soka onaren biltzea, zeren, soka onaren egiteko, xandreak behar du, jababos tilabete, hogoi bat tilabete. Eta mara ruskietak izue bezala, xandrea beste bario batean, botxe hilabetetan, gehiago saltzen da. Eta zomat balio du, soka batek? Soka batek metreak baliotu uste dute, uste dut jamabi mairu euro. Ah, Metre bat. behar da, behar da, metro eo Ego metro behar da hoxe. Osteon haipatu duzu gabi bat federakuntzak nola ziren, Nafarroko federakuntza, Euskadiko federakuntza eta Ipar Euskal Herriko federakuntza. Eh, Nolaz posibile da, mantzagun, lapordiko tiralariak Euskadiko xapelketan parte hartzea? Bon, hoi, eta le, legea da, kirola guzieta bezala. E, ere suma batek, bat antolatzen duerik badu ahala norbait gomitatzeko. Ados. Hola, atletismoan. Gomita gisa, beraz. Gomita gisa. Eta atletismoan, atletismoan, hoi, usu ikusten dugu. Asko finala, irabazten dute, marokanoek, kenianoek, uh, eta bar. Eta hor federazioak, heiek, gomitatua ditu, bi gauza. Edo, irabazten dute, baina ez dira txapeldun, edo irabazten dute, eta txapeldun dira. Hoi da, federazioak autuak egiten du. Egiten du, bon, badira mahankona asko nahi dutenak, jemeko txapelduketan, frantziako txapelduketan izan atletismoan. Frantziako atletismoeko eta federazioak egiten bai, etorri, irabazten barri bat duzue, irabazdun bezala emanak izanen zirezte, baina etxapeldun. Hmm. sokat iran gauza bera egiten da, salbu Euskadiko federazioak hartu du autua, guk, han irabazten barri bat txapeldun gira. Gomita bat, arabi? Ez, na, Nahi duena. Nahi bezain bat. Nahi bezain bat. Hemen konfederaziotik barne balima da. Lapagoko berdin da. Zenta behar da egan, Euskadiko eta Lapagoko federazioak ez dira berak. Beraz, Euskadik antolatzen duelarik eta txapel bat, eta Nafarrokoa gomita da, eta Nafarrokoa txapel duen manimada txapel da. Eta beraz, uh, Nafarroko tiralariak bat ziren, ere, aian? mantzak? Bai, bai, uh... Zaude, ez, seunte berroietan ez, bina seionekotan bai. Be, be, beti gazte hori zaren da, Eta berri osarro izanen dira. Sei honekoa, zuen eh, pizu azkarrena eganen zegoen, edo oberenak zirezten pizuan, teurian, ba, istante da? Ba, hasiko gira helduen lau batean, bera ez duagana, behar bat horrek ariko girara. Zenta, bada berze problematiko bat. Sokatirako talde bat egiteko, sortzi tirarien dako, behar ditazke, hamabi hamairu tirari. Hmm. Bena hamabi hamairu tirari pizu hortan. Bai. Asko tirari hartzen dira, bizpairu pizutan. Bai. Ta hoy behar dugu urai, pixka bat eh, lantu. Zue gutiago zizten, entuen, or, ba. or, or, ordezkoa gutiago hitu zue? Pixka, bementuan, bementuan eskaz dugu behar bat, bat edo biga. Hm. Anta, urruñakoak gurekin hartzen dira, eta bai gorrikoak gurekin hartzen dira, bina salbu. Ah. Ez da, ez da hori, eta ez da, xapelgoko urtea. Egan ebita... Munduko xapelgoko urtea? Ez, eta egan ebita zomet tirari, nahi dut beren etxea antolatu, beren eh, lanak egin, eta heldu den, buhuletik uiti hori denak etorriko dira. Ados. Helduen, helduen buhuliak, nugu izan gira, hoita bizpairu tirari? Ba, nahi dogan japoaken ez direla ez peretarrak, bakerrik. Talde bakira, talde bakira, ez da, ez gira, e, e, familia bat, talde bakira, kiro lagusietan bezala, uh, Paris Ezerben, ez dira dena paisekoak. Ez. Eh? Uh, noiz ez dira dena azparnekoak. Itxasokoak, ez dira dena itxasokoak. Talde bata, behar da ikusi hoi, talde bezala. Eta, eniapokken zon bat ez bada. Bo, erdiak. Erdiak, boa, gehi, oai hiru eta lau eta hiru. Gero badira, dira, bai batzu, urruiak batzu, hori denak antrenatzerat heldu dira, esperetarat. Esperetatana antrenamendeko tokia. Eta erra behar da, beharrik bat ditugu uguinakoak, beharrik bat ditugu bai beharrik bat ditugu senperekoak. Selekzio badakoa. Ba, selekzio bat. Iparaldeko selekzioa. Ez, ez, gain, eko selekzioa. Ez, entazuraidek badu beste talde bai, bai. bat, eraz. Niapurak eh. eko selekzioa, guk badakigu, heldu den munduko txapelgoko, galdeginen dugura dule taldeko, bat edo bertze begistatu ditugunak, ez azkarren adirarakoan. Baina postu hortan, behar du luekon, Mm -hmm. Zenta, lehen tiratu, bosgarren tiratu, ala tiratu, ez da bat ere gauza bera. Hor, istantea aipatuko dugu uh, eh, demora fiti da, nahi nuke pixka bat munduko xapelketa ipatu zurekin, lehenik, ostion mintatzen aiginela, saio hasi eh, aipatzen zinuen bazin dutela hor, uh, ez dakit, perla bezalako berri bat hor uh, inapurraken, uh, biziki ongi tiratu duena, haian, uh, gibela nahi dena, ez dakit postua nola egiten den? Ba, seguran, ez entzut emari bagitu, eta... Bai, ba, Fabien iturbide, Fabien iturbide, dago eta eta Bai. Eta nik uste dut, nik uste dut, gibereko, atzeneko, eh, tirari handia izanen dela. Hara, behar ba ez du plazeratuko nik oso hori egitea. Zandako? Dago atakantea. Uh, atakantea, hoi, talde batek, hoi nire ikusteko moldea. Bai, bai. ez gira denak adoz, bian, da, nire ikusteko moldea. Talde batek, gibidekoa denarik, atakantea, bai, normalki, buruz, atakantea, mm. uh, atakantea sortzi dira tiratzen dutenak haste astetik. Taldetan, hamaretek zortziek, gibilekoa ez da atakantea. Dago? Atxikitzen du. Atxikitzen, hara, atxikitzelea. Nik, nik nahiago atakantea hastetik. Eta bera tiratzen du, atxikik gabe tiratzen bai, du. Bai, bai, Lasterrako behar bat, akitzen, da. Hor oh, frogatu du, azteko aian, frogatu bai, du, Asko, asko hartu da, asko hartu dira, eta ara, zuek, telebistan ikusi duzu, eh, asko hartu zirizte, tirari. Hora dela, binan, badu ono lan eta lan egiteko, eh? Hmm. Uh, hasten da. Zer dindu? Oita, bizpala urte hori ez egiten, zenta, eh, fintxak nik egiten du, binan, adin ditut Munduko Best, bestela champaña da tenitake, kasi ke <laughs> Munduko zapelketa uh, Gabi Etxart, beraz Niapurreko presidenta, jaz, uh, jaz Euskal Herriko tiralari batzu munduko zapelketan parte hartu. Orduan, horre ongi, ongi esplikatu behar da, badira klubetako munduko bai, zapelketa, bai. bada nazioen munduko zapelketa, ongi esplikatuko duzu, baina jaz, lehen aldikotz, Euskal Herriko tiralariak Euskal Herriaren izenean tiratu dute? Euskal Herriaren izenean, ez dago zabera. Ah, wala, hori nenuke setasun. Euskal eta, atik um, ehm, ipar euskal edo lapurtikoak frantziaren izenan, ala da edo zala? Bai. Esplikatzen handuzu hori? Uh, eh, Iragan urtean izan dena, arizan izan dira Espainiaren izenean. Gero lurreko txapelgoan. Nazioetako bai, bai, munduko txapelgo. Bai, bai, txapelgo. Gomakoa, guk egiten duguna, eta lurrekoa. Bai. Gomakoan arizan dira Espainiaren izenean, eta gero guk bozkatu izan behar dugu, ez, ginuenez, Euskadiren izenean hartziten, ala ez. Guk nor guk. Guk, federazioek federazio guziek. Guziek. Eta onartzen ginuen ez, Euskadiren izenean atziten, ala, Espainiaren izenean. Guk Euskadiren izenean egin Hoita lege bat, olimpioko lege bat. Hark dezagun, etxemplu aixiak Eskosia, Irlanda, Galesa eta Anglotera. Erresoma bat erkeago, federazio nagusiak, nahi bali badugu, han izan, bertze autonomiek ez dute beren izenean izeten ahal. Haranola, nola, olimpiko jokoetan, da United Kingdom. Baina ez da Angleterra, ez da Eskosia, ez da Galesa. Futbolean, ez da United Kingdom. Baina bada Angleterra, bada Eskosia, bada Galesa. Hemen gauza bera izan da, asko eta asko estaba Espainiak ez du federaziorik. Beraz, autonomia duten federazio guziek beren izenean sartzen aldira. Ta, bai. adibidez, Euskadi egan duzu, Nafarroak egin lezake gauza bera? Ez dut uste, Lalfa egin lezake, egin lezake, bai gauza bera. ez dut uste atzo mintzatu naiz, ez dut uste unartu den. edo han ez dute agas ongi komprenitu Nafarroa eta Euskadi bi autonomia direla, mhm. edo, edo, uh, beharko du berkotu minahoi ez, ez dakitu honu den. Bina guk hemen, frantziak oskoldean, Ez da autonomiarik. Beraz, ez dugu gauza bera egiten ahal. Mm. Eta ezin duzu ere Euskadikoekin tiratu? Klubetan bai. Ah klubetan bai. Spikatzazu. Klubetan da, ez da, klubetan ez da naziurik. Kluban nora basten da, etortzen gira munduko txapel gorat, sartzen dira bardin irlandes bat, guk okay. eskaz bali badugu. Bai, bai, bai. Hoi, kluba. Hara nola, hara nola, guk iragan urtean ari ziren mixtoan. Mixtoan egin duzu. Mutiko, ez duzu neskari. bai? Eh, ez dugu neskari. Baina, irlandesek nahi zuten neska, irlandesek nahi zuten gurekin tiratu. E, eh, gu tiratu. Tara, gu, irlandesekin mitzuan. Eta nola mintzatu zizte? Eh? Nola mintzatu zizte? Ta, ba, sokar aski da tiratzea, eta... <laughs> Ele guti. Ele guti. <laughs> Eh, noiz eh, neskak nabuhaken hor dion? Eto rego dilerarik, eta nina naizuko kopatuko. Bai, bai, sekatuko <laughs> izan Ze behar, ze behar da tiratzeko sokatiran? Ze kalitate behar da? Ba, behar da indaga, behar da nahikundea, eta behar da burua. Sokatira da, behar bada, kiroletan, gehienik buruz ari zan behar dena. Eta ikusiko duzu sokatiarietan, batek edo biek talde bako txean, bertze taldeari behatzen du. Sokatira behar da ari zan, ez bere taldearekin makarrik, bera bertze taldearekin ere. Piske bat txirin nula mezala. Eta pilotan ere, berdin, eh? Ikusten den horrek besteak eta piske bat behaztatzen, are, sakatu, maratonista, maratonean bardin. Hmm. Maratonean behar dari izan, bere halarekin, bertzen eta minberarekin, eta orduan, eta geho piske bat ezugean ere izan, eh, ahalaz erakotxe Bada psikologia anitz. Ba, anitz, anitz, anitz, Eta, e, Hala ala ere, e, finituko dugu, Gabi, beti gelditzen da sokatira eta erri kirola horroak, ala ere e, gizon, gizonen kirola. Ego aldean, oai pixka bat gizok, bat neska tiralari Munduko txapeldunak izan dira. Munduko txapeldunak. Baina hemen, oino, eskaz da horiz. Zendako eta nola iten alda hori itzulazteko? Bo, hoi, bada hemen nesketan anbala. Anbala da, bai, ara, Hanere bada, eh, anbala. Bai, bina, gora, zetako, zetako, eh, xinan diran eskak, gehienik eskak. Xina, Taipe, Xina eta normala. Zer, xokatiran edo... Xokatiran, munduko, ah. munduko txapelduna, Eskaldunak, eh, nesketan, askaldiz. Uh, eh, orai berriz, eskaldunak heldu dira. Uh, bizpairu, bizpairu txapelgoetan, Eskaldun eska. Bai, bina, eskaldunak egetun zurelik beti egoldekoak dira, hemen ez da tiralarik. Zendako, Benako eskaldunak dira? Bai, bina, zendako ez da hemen tiralarik, lapurdin, lapur edo basen afarroan, edo sibiruan, beste zail bat dira lotzen me dira lotzen me dira atletismoari lotzen me dira pilotari lotzen me dira bai me balari e, igual da nere berdamento de ciego pilota, pilota gutiago al igual da ne eh? usted es que gutiago eh me mano ni que ah, es eh, berdinchu ah, berdinchu bai. baina ni gusten dut guzu estea estea estugula estugula de usitenen eskak e, ekartzeko es bon, izan dira cosa ya eh izan dira baizu eh uh, sokatira hartzeko sortziren izaiteko behar da, hamabos bat neska. Eta zer gertatzen da Euskadin? Ez duten neska aski guai. Neska hasia dira, umeiten, hasia dira, estudioetan, ba, hola da, Hora da, e, e, egan, Baina, da, egan, den bezala, Da, beste kirol bat bezala gazteta ikasten alda. Salbu, salbu sokatira behar dira. Me ab... interesatu behar dira, hortarako, eh, ez dut uste baden zeit eginik, neskak sokatirari interesatzeko. Mutiko entzat ere, funtsian. Eh? be, Bon, bali madira, bali madira jamak ban eskean nik hartuko. Bera, bai, hasiada nesketan jubian. Abisua emana da. Eh, bai, nik nahi nuke. Jubian Ni nahi nuke, ni nahi nuke neskak sarditen. Ni eta herrik iruetako presidenten nitzelarik, obri azidut, obri azidut, eta batzordetan, bai, eh, komite direktor ditzen den neska bati lekoaren txikitzea. Neska bati hasetik, gero behar bat biga. Hala, ber, berda hasi, zerbait berda hasi. Mm. Euskadin, Bertzaldeko Federazioan, neska talde osorik ez da gehiago. Ez da gehiago. Izan dira, lau bost talde, zometetan bi talde, bi eta ekipo batan, eta orai, obriatu izan gira, seieko talden, Xapelgoare egita, zenta sortzik horik ez da gehiago. Hoi dago, periodista zu. Zikloak dira. Bai, ah. gu gizonak librosago, ira dira. Hara, problema gutiago bada. Gutiago, gutiago. Bai, berez, kirola ere ala delako, eh, biziki eh, maskulino da, bai, kirol eta bai. itxura ere hori amaiten du, eh, gizon kakotzen artean, gizon kirola bai, da. Ba, gero, gero, sokatira, eh, hasten bagino, ikastolek behar lukete egin lana ikastole. Egiten da, ikastolek, ikastolek badu, uh, Shiba programa bat adibidez, bai, zautzen bai, dukezuna... Shiba programa da, ez da Kirol programa. Ah, ez. Hara, hara, ez. Bertze, badute merexemendu, baina dago, pixka bat folklorikoa, pixka bat eskolakoa. Ez duzu... Shiba, ga, eh, gazten dako egina da, Shiba da guztuaren emaiteko, ez da, ez da goi mailako kirola, ez da hortako egina ere, ez da, da aixialdea deitzen dena. Baina, eh, pentsu dut, ikast, pentsu ikastolak lotzen barire, sokatirari, gu etorri ditazke, eta xapegoak geitarak hamar urtekoen artean, hori urtekoen artean, e, eh, e, eh, siba gauza hona, binan, hortan gelditzen da. Hoi, beti darik esan dut. Gabi etxak, demora joan zaigu, asteko inapurrak uh, eh, jenik lehenik zoriontzen dugu zenta joanen asteburuan egin dute balentria bat, eta helduen larun batean berriz, uh, izanen dira, 6 kiloko tiraldiak? Eh, adunan, heldu dela batean. adunan, gipuzkoan. Gero noiz, eta martxoaren zazpian, finala esperetan, boste honetan hiru jotan. Eta etorri, zendako gira dugu. Itzok emana, martxoaren zazpian, konfiantza badu, asteko, ez dakit, ez dakit nola izanen diren, ah. peiota batitza istantean, baina asteko Gabi bere burua da, eh? horiekin, uh, eh, ni horien bien artean izitea, enetako jore handia. Peionagal, ari ah, zan da... Enetako ere, eh? Pe, Peionagal izan da, artet, artetan, japurakendako pilotari, eta Fabian... Eh, uh, Batitxo. Batitxo uh, dukazu, izan da gure pestan zerbitzari. Ah. Eta goaitzi <laughs> bat, goetzi bat horren aita mez, eta... Oh. Ez dakit zer den hobe. <laughs> Eh? <laughs> Pestan zerbitzari edo... Goetzi horren aita meri. Gabi etxar, eski... Eta peio hona matxiri, nire, nire izanak, eta nire sok egian. Dena zautzen du. Ezker mila, Gabi etxar, eh, presidenta, eta egun gurekin zen, eta istantean ere oino mintzatzen alko zira. otxailaren amairuan, Sarako Sokobia etxean, Bertxu Afaria, Ametx eta Andoni egaina. Zazpiterrietatik gaintzina aperitifa eta ondoren Afaria. Lekuen atxikitzeko deitu 06 bost sortzi, bost bat, behatzi lau, irubederatzi zenbakirat. Euskal Preso eta Errefusiatuen alde. Jokoz kanpo segitzen aldi zirezte euskari jati hauetan eta gure gomiter galderak egiten aldituzue 0 bos bos behatzi bi aldiz iru 0-0 bat zenbakirat deituz. Sokatira zaizan gira lehen partean, Gabi Etxartekin, mainan orai pilotazariko gira eh, bi esku uskalariekin, guai waida mementoa entxa entzuteko jokoetan hariko baikira. Bi txartel baditugu igande goizeko finalaren zat. Galdera hauseda, da, pampila duz izan da berezkoen xapelketa buruz buruz du, ere pilotari gazteenetarikoa eh, zonbat urte zituen. Bera izan da gazteena funtsian. Uste dugu, ez, ez dakigu ino, ez dakigu zen da biziki zaila da atxemaitea, atxemaitea informazioa aspaldiko partida horietaz, baina uste dugu Pampi Ladus izan dela buruz buruka eh, pilotari gazteena asapela irabazituena. Um, Zonbat urte eh, eh, zituen, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, er, peio. Ire ni segur... Uh... Ez egan, ez egan, ez egan, <laughs> Nek jokoa, jokoa, hausten dugu uh, jokoa. Are, pilotari lotzen gira erramezela bigarren zatiuntan, bat eta peio lagaldekin, igandean eh, beraz berezkoen buruzburukeko finala jokatzen dute, zaila da, aspaldiko elementuak kukaitea, ipatzen egin nuen, baina bat sekatu dugu eta errangin ginezake Menturaz, historiako, hemen ahi dira, eh, keinuka denak, eh, jaketeko, fanpiradiz zomat izan da zapeldun, baina, bo, azteko, guentxatu gira, eh, jakitea ez dugu agaz jakin, baina uste dugu, azteko, e, pilotaren historiako edo, historia berriko sapelketak... direnetik, e, finala gaztena, gaztena izanen dena, oita bat urte peio, oita iru, edo, ma, oita bi, oita lau dugu, me, guti gura bera, oita bi urte, eh, moiena, bataz bezekoa, uste dut, eh, finala ez dela sekulan izan hain hori alde batetik, eta bigarrenetik, eh, pampila duzen ondotik, oita bat urte, peio, ez dakit eh, izan den, norbait finalean hain gazte. Hain jager? Hain jager. Mostra entzuleak eh, informazioak bali maitu zue, deitzen aldu zue, 0 bos bos behatzi, bos behatzi eta mar 0 bat, baldi informazio hori, ezagutzen aldu pilotari bat, beziki gazte, izan dela berezkoen mailan, eh, dugu, eta buruz buruka, Uh, hain finalean, handia ere ez dakit finalean izan den uh, buruka. Pascal, ez? Eh, Pascal, eskuga? Ez. Binaka. Binaka. Uh, badugu seurtamen bakar bat, eta hori uh, berifikatu izan dugu, da, mila batzion eta laro goiti, ez dira izan neok ogoita bat urtetan finalean. Beraz nahi du egan, laro urte, eldu da, uh, martiarena, eta, eta horiek, zuk peion, manu, ongi zautzen duzu, bai, ez dakit, aipatu dizun. Ez, ez da, hain goizik ez, baina eh, hain goizik ez dut uste. Ara. Azteko, uh, eh, bieni, eh, bat itxaduk azu eta peio lagalde, aste hau nola, nola prestatu duzuen, nola joan da, aste hau, peio mantzegun asteko? Ah, aste hau, uh, aste nojoa loat bezala, uh, behar da gure finalek dia jokatuko duela amabostu. Bai, amabostu egun. Hmm. Beraz, bi aste ukanditugu finalaren prestatzeko, Ena, eh, aste hori, aste normal bat bezala, eh, entrenamenduak eh, fisikoak eta teknikoak eh, egin ditugu eta haste normala dezala bai. No, zu uh, zu Manu Martiaren ekin peio? Bai, eta itakin. Bai, eta itakin, eta, eta bat jazu pam, pan, pan. Uh, <laughs> Eta asanekin Eta asanekin, ere egin duzu aste normala, berezia Ba, gero bazen uh, pixka bat media gehiago, eh, bai, bai. telebista, bai eirratiak eta pixka bat, baina gero ez uh, normala ez da Ah, hori, uh, mm, berezi hori, prentxarekin eta hori guzia, nola, nola eraman duzu, eh? Ba, gero, bo, pixka bat eh, gauza berak egin ditugu, baina uh, uste dut ez da hainiz denbora hartzen ere, eh, da bos minutu hor, bos minutu hor. Bo, prentxa initz? Pixka bat, bai. Ba, Eion? E, ba. izan, izan da pixka, prentxa pixkat uh, pilota aukeraketan, eta gero hastean zehar uh, ukandugu erreportai bat uh, uh, Franz Trauskal eta... Uh, Eta bai, uh, izan da prentsa pixka bat, baina uh, egiten duen bezala bat itiak uh, eh, ez uh, momenta luzeetan. Ba, mentura zentzun duzu, baina Gabi Etxar ari da bere inkesta ere maiten, eh? beraz ari galdeiten, nori izan den <laughs> pilotari. Andiarek ez du buzu guk irazi, andiarek irazi. Ara, me finalean ere hain iz, irazi gabe, finalean, eh? Boaz, <laughs> entzuleak entzuleak horretara dugu, beraz eh, galdera bat dela, eh, eta irabazteko txartelak igandeko partida ikusteko, ez dira anitz izanen, ez, laski betea izanen da modernoa beraz pampilatuz izan dela berezkoen xapelketan buruz buruka eraman duen eh, gazte, gaztenetarikoa, zea dinetan eraman du lehen aldikotz pampilatuz berezkoen buruz burukako xapelketan um, <laughs> ikusi du pehola galdek erantzuna, mena, ez dugu eganen ez dugu guganan. E, eh, modernan entrenatu zizte biak? Bai, bai, bai. E, modernan entrenatu gira. nik indut eh, joan den astean uh, ostegunean, asteuntan astelenean eta goiz, goizuntan pixkat teknikoa trinket, trinketan txartzeko pixkat. Ez elgarrikin, eh? Zerako ez du elgarrekin inustaut... Piska uh, bat. uh, egiten duzu? Bai, bai, euh, elkartzen gira euh, hor euh, lurantegienen xalan. Xalan gelan, bai, bai, miagitzen. Miagitzen eta... Elgarrekin entratzen gira. Elgarrekin, elgarrekin bai. Hoai, mm, zer izanen da zuen programa? Oztira luntan asirik? Oztira luntan bat zuen zerbait edo pausa? Egan egan Egan Ba, igande arte. Nik badut ba, pixka bat bihar, uh, bai? Pixka bat ora mugitzeko, zen bai. eta ez maniz mugitzen pixka bat uh, eh, etxian maniz ez dut maite. Bai. Gero hori larun batean pausa, familiarekin. Eta, eta igandean ez erran, eta gero aipatuko dugu. <laughs> Zuk, uh, Peio? Nik uh, bihar uh, pausa egun guzian, eta gero larun bateat pixkat uh, zangok mugitu, uh, ala, berriz ritmo pixkat uh, hartzeko. No, istantean, uh, eh, igandekoa aipatuko dugu. Uh, ikusmina sortu du finalak, uh, eh, jende izanen da modernean, galdegin dut, uh, ongiari dira saltzen sartzeak, uh, mila edo mila pasa izanen da igandean uh, bai honan. zuek ere, familia eta lagunak joan dira zuen ikustera, um, hori guzia, behar, izan behar duzu, kudeatu behar izan duzu, haste untan, txartelak erosi, enortoriko da, norez datoriko, etortzen alda, nun hori guzia, zuek ere behar duzuek kudeatu edo otzizte okupatu hortaz? Hene partez niz okupatzen badut uh, anaiak horrentzat, hala okupatzen niz bakarrik enen eskaragunentzat, hala uh, zen eta aurtipi bat badugu, beraz behar dugu toki berezi bat, hala. peio? Nik pixkat euh, lagun bat zuen hartu ditut euh, liku batzu, baina uh, gero... Euh, Hainitz? Uh, bai... Uh, <laughs> Ez, ez, ez, Oita bat eta... Gero eh, beste guzian eh, familiak eh, du antolatzen hori eta lagun batzuk ere pasatu dira nere amaren uh, nere amarekin, beraz berak du uh, bera da hortaz okubatzen mm. eta ara. Jena da hori edo? Ez, ez, ez, ez, ez, uste dut nik maite utala gehiago beste, bestek okupatzea hortaz guk behar dugu ala, finalaz pentsatu entrenamendua eta eta beraz hortaz ez da sobera ez da ni sobera okupatzen egiteko. Eh, da familia hori zaitea, lagunak, familia edo... Bo, eh, ba, badu eh, pixka bat ohitura ere, eh, bai, bai. hori zatea, pilota ega da familieko pixka bat kirora bat dela, bai uste dut peioren zat bai enen en, en, badugu ohitura hori zatea, gero... Gero, ene eh, nik ez dut sobera ikusten jendeak finalaren. Eh, ez dut zukaso maiten eh, publikoan. Gero, nire munduan niz ere, ah, pixka bai, bat. Gero, ala plaza egiten du, partidaren ondotik, galdu edo irabazi, ez du importaik, gero pixta bat pixka egiten, zen eta, txapelketa baten bukaera da, beraz, bar da ongi ospatu, eta gero, behiz preparatu beste ondoko txapelketzen zat, eta, Piska bat, eh, kitzikatuko dugu Gabi etxart, eh, bantxika, zer diozu. Gabi, e, zuk biak zautzen duzu. E, iga... Ezagutzen, piska bat segitzen. bat segitzen. Eta holako gaztea direnarik behar da, behar da baliatu. Bai. Zenta azken orte eta madira pilotari onak eta ez bakarri pilotariak, ez bakarri kilurariak. gizonak ere, bizian ongi daudenak, bizian ongi erabiltzen direnak, eta hori premiatxuena da. Eta gandan norendako izin zira? Ez noren alde. Ez, ez daiz hemen izanen. Baina noren alde izain zira. <laughs> Bien alde. Nok nahi zuira ni, Nik ni, nahi adut batek irabaz, alabertzik irabaz, partida edera izan dadin. Partida txarra, ni aldea, alde nizenaren dako, partida txarra hori madan, ni nahi adut, nire aldekoak galdeza, mira, partida edera izan dadin, eta biek plazer handia izan dezaten, geroari buruz. Ah, ostion, seuga zen, eh? seuga <laughs> gozen, eh? sokatirein dako. Eh? <laughs> Eskoleta izelek tiratzen, zen, guai, are batak ala beste una partida dela, ez da, ez da gapostu txarra, eh? Um, ama bostegun dituzue, eh, ongi ala gaizki ama bostegun uh, final erdia eta final Batzuk nahiago dute uh, pausatzeko, beste batzuk... Uh... Eh, pile, pile. Ez gehiu, ez gutiago. Bai? Ba, gero, ez gehiu. Ez gehiu, ez, Gero gutxu. Bai, bai, berdin, gehiu ez da... Ez du balio, ongi, da, ongi preparatzeko final bat ama ongi da, baina eh, gehiago gero eh, sobera hori pentsatzen dugu eta egitmoa ere galtzen dugu pixkat, eh, beraz ama bostegun ongi da hmm. Bai. Anitzetan epatu zuzuek Euskal Irratietan elkarrizketetan eta lagunak ziztela, bizian lagunak ziztela. Nolako lagunak zizte? Biziki lagunak, pilotako lagunak bakarrik? Lehenik pilotako lagunatzen eta hor eh, elkartzen gira, tipitik, eta egia da tipi tipiak gira. Bai, ez ez da sekulan kategoria berean jokatu? Ez, ah, ba, ba, bi urte hortako, bai. Hortako, beraz. Eh, Usuz elkartzen ginen, finaletan edo horra, eh, lehiaketetan, eta gero hor, <clears throat> hor uste dut, ara, berezkoen mailetan pastuta gero, gero eta azkarrago izan da gure laguntasuna, zen eta hor ginen uste dut uh, gu bi, gazte gazteak eta eta bon, egin ditugu ere eh, lehiak eh, eta politak uh, elgarrekin Masterza, joan uh, urteko masterza. Eta ara, eta elkartu gira ere entrenamenduetan eta hala, ara, e, beraz ara, laguntasuna etortzen da naturalki. Mm -hmm. Peio, ez dakit, mantzakun, e, egun guziz elgarte ditzen duzu e... Elgar deitzen, uh, deitzen ez, baina uh, idazten gira bai, eh, kasik egunero, uh, la, diakiteko uh, zer hor dutan behiten <laughs> uh, entrenatzera. Uh, idazten tekstoz, eh? Bai, bai, bai. bai. ez, ez gutun bat idazten. Ez, ez, bai uh, uh, idazten, ez, gira, la, galdetzeko zer dutan eta... Nik eginen dut, badugu entzule baten galdera bat. Mm. Uh, lagunak baizizte, bakotsak uh, eman dezala, bestearen kalitate bat eta akats bat bizian, Eta gauza bera, pondu azkar bat eta ahul bat bainan pilotan. Hala, seko gira, peiorekin, bizian, kali, eh, bat kalitate bat. Uh, eh, Ekan ezake lagun on bat dela, fem, usu, ala, behien, eh, behiek galdetzen dituela, uh, ongien izan, nola nahi zen, eta segitzen ditu parti, nire partidak, eta eta bizikampona la, lagun, hon bat. Bai, lagun hon bat. Batitea, peioren mm, akats bat. Akats, eh, defo. Bai. bai. Bizian, eh? Bizian Biziana, ez pilotan, ez biziana. Ez, ez pilotan, biziana, ba, eh, denbora sobera hartzen du uh, uh, <laughs> <laughs> sobera kasu egiten du bere irudiari. <laughs> Ebaiten dut denbora asko takoen uh, jalitzen, beraz beti batitza sartzen da nintzen eta jalitzen. hori importanta da, galdera zer da, emaiten duzula denbora lotura bai. emaiteko edo kasu maiten duzula ez, zure irudiari. Ez, ez, ez, ez. Loturen kentzeko eta gero maiteut, ala, duxa beroa dela ikan, eh, egon pixat eh, azpian. Eta... Jel pixkat ezari eta... <laughs> Pantsika. Ah, Pantsika duxa, duxa zaipatzen dela nik, eh, kasu egiten du, eh? <laughs> Oartu zirea hortaz, ah. bai? Ah, no. Pantsika... Bera, gauza bat egon zeriz, ni nausira izo biek. Nik ni ni, ni egiten dut hok bien adina... Eta, bien adina bano, bi terdi gehiago. Eta orduan, eh, bon, hortan inute segura etxemen. <laughs> Intervenziona, Gabi Txartek eh, egiten duena. Ez dugu bukatu, ez dugu bukatu, e, dugu batitxarekin, ez, e, peiorekin, aka, e, akats bat bizian. Uh, bere, uh, ka lo karakter? Bai, um, izaiteko manera, izaitea. Ba, izaiteko gogorra erran nezake. gogorra. <laughs> Bai. Ean, bon, ez dakit akas bat denez edo, uh, bai. edo kalitate bat, Izaiten eta nirekin ez da sekulan... Uh, Baina bizian ari da, ez kantxan, eh? Ez ez, bai, bizian ere... Eh, kantxan uh, bat, bada. <laughs> Baina ez da sobera gogorra bestekin, uh, erran nezake, berarekin bai. gogorra dela, bon. Ala. Eta bat itxea peioren... Um, Eh, uh, eh, kalitate, kalitate bat bakatu. Kalitate bai. falta Ni egan nezake, um, beti, eh, ez uh, dakit nola egan, uh, ara bizitzeko, uh, bizi, bizi maite, maite duela. Maite duela bizitzea? da, beti, beti badu, ara, la banan, ko. Ados, igande eguerditan ere? Igande eguerditan, espero dut ere. <laughs> Ez da, <laughs> Gale doira bat, eh, ez du, ez nahi sartzen. Eh? Eta horren pilotan, eh, amantzakun bat eh, peioren pundu azkar bat, pilotan? Uh, peioren pundu azkar bat, bai. <laughs> ez da errez bakarrik bat atxamaitan. Nen nire galegite atxemaiten dut. Nik uh, Uh, uste dut, tekniko teknikoki, uh, ala dena ez du ez du, ez du, eh, nola egan kontseseren dut eh illa pa de fai. Fai hori. legeremano mhm. ah, hau nik para saltamente ba, ba, bai saltio la pai saltio la pai saltio la pai saltio la pai saltio la pai saltio la pai saltio la eta hoi, geroari buruz kalitate handia, eta geroari buruz antail handia. Gabik hmm. maite ditu eta Bai. <laughs> Eta, hau, sokatera non aliteike, tipiagoa. batitek berdin, eh? eh, hoi, izan da memento txarra, alamento beti atxigitzen bere saila. Nei, anegelo uniko zi dut, bere saila atxigita, hoi, hoi ere beste gauza bat premia txuena kiro horre beten dako. Pedro batitea dukazuren, uh, eh, aulezia bat, pilotan, eh? Aulezia bat, uff, Ba. Zin dut egan, hau leziarik... Uh... Eh, Atxe ah, duzu bai? <laughs> Ba edo... Peha, ino, ez ez behar... <laughs> Behar bada atzeliaria izanez uh, eh, baina shakia ere, eh, uste dut, aurreari hainitz batzu, baina ongi sakatzen du, beraz... Uh, Ziki diplomatikoa, eh, peiola gara. Berdin uh, baina... Uh, bon, ari, jana dut ez, baitut beste gauzarik uh, ala ez dut egin mehar ez eh, horra, beste naz eh, hutsa ahante hilatuko gote. Ba, bo, bai, dut, bai, elgi erkin trebatzen dira. Eh, zertan nintzen, galdoniz, dukazu, peio, batxia dukazu, peioren uh, aulezia bat? Ez da, ez da peioren, egia da ere, ez da errexe, Da sekatu ze eh? Teknikoki Ez da. ez baki. <laughs> ez ez ez ez ez ez du ez ez ez ez ez ez ez ez ez Eh, badira badakizu badira momentu txarrak eta momentu honak mm, bai. batzutan momentu txarretan ez ditu eh, untxak udeatzen uh, hala, uh, momentu txarretan uh, batzutan be, ez da, ez da usuz uh, gertatzen eh? no. uste ora biak elgarrikin akomatzen gira usuz momentu txarretan horniz bere gibilean eta ari ostion esaten nuena ah, ados, dos Bai. dos ah, bai gauza ona dituzte, gaztea dira. Hei, noktara, eta gaztea, eta gauza ez dira ono aski izaharrak. <laughs> Gero, gero, gauza txerrak gero agriuteko dira. Hai. Mementoak gauza ona dituzte. <laughs> Ba, Prezeski, esperientzia ipatzen baitugu, biek badituzue trebetzaile uh, famatuak, eh? Uh, Pampiladus, zuretako. Bai. Batitia Dukazo. Batitia Dukazo, eta peio lagald uh, eh, Manu Martiarena. Importanta da, uh, trebetzaile famatuak edo esperientzia Fa, ba, famatua baino gehiago da chapeldunak dira eh? pilotari azkarrak bai, bai. bizki onak izanak eta zinez beren eh, beren uh, urteak edo epoka bat markatu dutenak mm. biek eta bai dira ez badu pampik kantu sikerasiko eta peio kira azten badu, manuk boinak ie. <laughs> Ba, manuk boinak, boinak egiten mitetu eta jarrik eskainiko, haize. <laughs> bai, bantxikaren eh, bai, gehozu, eh, nik janezake bai, importantea denaz, delaz eta beren esperientzia eh, ekartzen dute ala nola berek bizi duten beren beren partidak eta nola ikusten duten pilota, pilota pixkat kambiatu da berdin uh, horiek jokatzen zutela ikan eta guk orain jokatzen duguna uh, baina, ala, bai, oso importantea dela zen eta esperientzia Eh, gure adinean eh, gauza oso importantea da eta bai, Bakitia, zuretako berdin? Ba, berdin da, be, be, ba, ekartzen dute ara, konfiantza bat, eh, haiek, eh, haiek bizi, deia bizi dute bizitzen duguna, eta hor, hor, eh, ez duzu entrenatzailea hainitz, e, ola, ola deta, detalian hain e, joaiten direnak, batzutan da, bakarrik, ara, puntu bat, edo, edo detalie bat zure plazamenduan, eta dena, eta dena kambiatzen du ge, ara, bat, nola definitzen duzu Pampila zure entrenatzailea? E, entrenatzaile gisa, eh? nola definitzen duzu zer, nola koa da? Uh, uh, baina nongiak omatzen gira uste dut, eta eta uh, uh, uh, uh, uh, zekin Mm, bai. Jendetasuna bai, badu bai. enetzat oso importanta da, sensibilitatea eta... Aniz martxan zira, aniz ibiltzen zira horrekin, eh, bai. sendimenduekin, emozioarekin. Afektiboa, bai. Bai, eta gero, hainiz gauzak pasten dira gubien artean, ez bakarrik eh, eh, mintzatuz, baina bai ere begiz eta dena, oso berezia da bai. Mm. Peio, Manu, nolakoa da? Nik esan maite dituela gauzak uh, ongi uh, iten uh, dituzta laikan um, uh, nola uh, uh, biziki uh, trikarre egan ezake -hmm. uh, maite ditu gauza ongi inak, xuxenak. eta gero ala, biatitia bezala nire sentimentoetan uh, funksionatzen dut eta gada pilota gisa nainitz ekartzen dutela baina nere gero bizian gizontasunean ere uh, ekartzen duten hainiz eta berek eh, ezautu dute ala mm, ezautu dute pilota gisa nola behar dena izan eta esperientzia baina nere eh, ezautu dute kam, hmm. pilotatik kanpo uh, zer in behar den eta ekartzen dutela gure adinean txustut gizontasun hori ala ez beti ala pilotari pentsatzeko eta gero ala gizontasun bat ekartzen duela eta eta egia da hortan eh, hainitzek argi hola. Biak eh, goi, goi mailara eraman zaituztete, biak panpilatuista eh, martioa mani martenak. Atxeman duzu, azken urte hauetan, batzutan izan direla gogo regiak atxeman duzu ez dako? Uh, duzu? Bai, bai, bai gogo regiak, bai, uste dut entrenamenduetan eta gero... Uh, gogorak direla, baina behar da... Egan duzu, mentuataz, Manu Martena, sobera horun joa iten da, sobera galde egiten du, Uh, ez, ez uste. Ba, hala, eh, badaki uh, uh, noiz behar den uh, joan, zen eta badaki ere batzutan hala, jokoa kalmatu, eta mm. uste, uh, ongi, uh, ongi neurtzen dituela momento guzi horiek, eta, eta bai, ez dut pa, sekuran hori. Pampi, pampik badakit eh, pilotariak eramaiten dituela urgun, entrenamendutan eta. Atxeman <clears throat> manduzu batzuetan, eh, pampi hor, so, soberadak. Ez, ez, ez, eta ni, ni era, egia da, egan eh, bada, egan duen bezala uh, uh, peio, uh, oso perfekzionista niz, uh, bai uh, eta bai enekilan ere, beraz, uh, badakit, uh, esanten badu zerbait, badakit, beti ene alde dela. Eta edo zoin gizaz, uh, iten badut, ebe, uh, gero eta obekio ibiriko neizala uh, eta bai ere bizian, zeren, beraz, uh, Ez, ez da... Bino, pampi aitzinean hartzen zen? Be, bietan. Ben, gehienek aitzinean, eta... Ba, pampi gibelean. Gibelean. Eta ara, nola, gibeleko batek, aitzineko hartzen, eta aitzineko batek gibeleko antrenatzen. Baina, jakintzazu pampi, uh, Gabi, gibelean izan dela beti, Eh, berezkoetara joan nahi eh, eldu arte. Ba, etzen nahi bertzen? Ez, eh, duela, atzo mintzatu nahiz berekin, ba. pues ba. eskizen eta nahi nuen jakin, nahi jakin falta dugun setasun hori, e, e, behin bali du galdera errepikatzea. Bestena txartela guretzat dira, eh? Hori da. Orduan, jokoan, beraz... 0 bos, bos behatzi bialdiz iru 0-0 bat, uh, nor iz dinetan irabazi zuen berezkoen buruz burukako txapelketa, pampira duxek. Eta pampira... E, dugu laguntza bezala zein urtetan izan zen, ejan dugu jadanik Uh, erretzen aldugu. Laguntza, e, eh, polita da, ere. Mila behatzeun eta irurgoita izan zen, markatu. Tampik lehen xapela buruz buruk abrezuetan mila batzen eta irudoko ama bostean. jakita, noiz sortu zen. Bere adina badakitenek, eh? edo zagutzen Binazka izan da Pampi eh, txipitatik eta zeniogetan eta berezkoak arte. Xapeldun eh, berezkoetan. Eta, eta notik xapela uh, bildu dolarik, atzkondatu dit historia biziki pogita, eta hoai baliatu kondatzeko. ondoko berezkoen chapelketan, erantzakoten, uh, ez, ez da gehiago lekurik uh, gibe, gibelen, gibelekoen artean. Beraz, ezin duzu jokatu, eta eta zandako, eta bazen aukera bat, aintzinetik jokatzeko. Eta gandu, beha dos, beha aintzinetik jokatuko dut, eta aintzinetik jokatu zuen, eta irabazita, ondik buruz buruka irabazit, gero pastu zen eh, egualdera azkek paretara. Badugu janok bait. Entzule bat, badugu, eh, akian e, eh, laguntza... Atxalde hon, bakatu. Atxalde Pampina, Bai. Bai. bai. No, Nortzira, nundik deitzen duzu? Nik deitzen dute guarte gara zitika. Nola da zuri zena? Gerard. Gerard, e, baduzu agapostua? Be, nizeguna e, meretzi urte dara. Ez zira, Susan, Gerard, ez da meretzi urte. E, oi, hor batu... Utsiko dugu santza beste norbaiti, Gerard. Doidoia, Gerard, igandean norendako zira, peioendako edo batitzaindako? Bo, ez, ez ditut aspoden ikusi, e, ez dakit, e, ez Eta, Dikazu eh, berba. ba. dako. Pronostiko bat eman zinezake? Eh, berroi, eh, berroi oita malau. Are, berroi oita malau. Azteko minesker parte harturik, Gerar, beste bat arte. Aio. Badugu esten zure bat? bat bai. Bai, atxaldeon? Bai, atxaldeon. Nor zira duzu? Uh, senperetik. Patxi senperetik. Ea, zuk baduzu rapostu gona? Uh, hogei urtetan. Hogoi urtetan. Susen, pistak lagundu zaitu ala bazinekien? Eh, ez, egerteko eh, lagundu nu. Lagundu zeitu. Goi urtetan, eh, berroita da panpiro eta amabostean eh, bildudu lehen xapela, eta badugu uste gerostik, gerostik ez dela izan beraz peio lagalde bezain gazte bat finalean. Baduzu galdera bat pilotarien dako, edo bestenaz galegitzen zut segidan norendako ziren? Eh, no, galderik ez dut, xantzuan deia bier, uh, eh, gusta ditezela, eta pronostikoik ez dut inen, ez bate, eh, nola egin merren pronostikoa. Ah, Eta <laughs> Egaiten da, nori ikusten Hori da, hori da pronostikoaren funtsa hori da, hori da, hori da, hori da, da Peio hondi hauetan, ez da kitzu gara nola diren. Bo, patxi, baituzu zu bisartze irabaziak e, igandeko ez hanberean hartuko dituzunak, lekuan berean. Ados? Bo, untsa, esker. Esker, mila patxi. Arabe, erantzuna emana, ogoi urtetan, vampira duiz xapeldun, berroita magostekoa da, iruita magostean lehen xapela, eta geroztik, e, eh, bodut uste, ez dela izan, ez ogoita bat, ez ogoita bi urtekorik eh, finalean. Egungo lehen puntua batxik irabazi? Berezkoetan, egungo lehen puntua ah. eh, batxik irabazi, beraz, janik bat eta utxastan zira, egiten erretena esplikatzen alko zu, e, zogondo da, judia igandean, zogondo ah. beraz, igandean, bat eta utxastan da dukazua intzinean. denbora biziki fite, baitoa, bai. eh? ba, genituen mila galdera bai. prestatu kontratuak eta ezingo ditugu pausatu. Nahi nuke jakin ala ere igandean nola pasatuko den, importanta da, ala ere finalako eguna, uh, ara, zeten horretan iratzartzen zirezten, eh, pizu edo harin gozalduko duzuen, eh, familianen... <laughs> Aztean gira, aztean gira, aztean gira, aztean gira, aztean gira, aztean Nik ere, seak terdi zazpietan. Zer gozaltzen duzu? Peio? Ez be, kopiatzeko? Uh, usaian bezala, uh, nik uh, uh, usutan uh, dut uh, aholtzen moleta, uh, gero sagar uh, bat, banana bat, eta gero kafe bat. Egun guziz? Bai. Ados, e eta guziz? partida egunean ez zut desberdin eitan. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, partida egunean, ez? Batxitza? Eh, nik eh, egertuko dut eh, pastak, eh, eh, eh bai, pastak. jambon piskat, <laughs> xingar piskat, barkatu, eh, eta gero kompota, eh, erirandia jousa, eta kafia ere. Ados, ah, hori egun guztiz edo partida, edo partida egunetan? Ni, ba- eh, egun guztiz hori hartzen dut, baizik uh, eh, kamiatzen dut pastak uh, eh, uh, uh, oierekin. Ados, ah, partida, partida ezitea goizeko maiketan ez dupitsi kamiatzen. Gero, uh, zeinen duzu gero, zeten horretan erten zira modernera eta intzinetik zeinen duzu? gero berdin nire semetikia iratzariko da, beraz, emango, emaren diot uh, bibia. Hori ere bada. Eta uste dut gauza, ez eh, biziki hori dela, hori egin dut uh, eh, bisintxuen kontra eta ara, kalmatu biziki. Eta gero fiteski, fiteski egiten godut ene takoak. Etxean? Uh, bai, takoak etxean, eta mhm. gero joateniz uh, trinketera, uh, bedeleatziak terdi amakuntako. Peio? Nik uh, eh, berdin, gero joan naiz... Uh, eh, berdin, eh, bibia eta... hori ez, zindutin. indutin. <laughs> joan naiz ibiltzera pixkat uh, mendira, ala, hartzeat, eta gero ala, tako, takoak pausatuko ditut eskuetan. Eta, etxean ere? Etxean ere, eta gero beratz, beratz terdietan, amarrontan hor, helduko niz... Uh, alda baiunako trinket modernera bai. Hmm. Bon, be... Dietetiko kontsilerdik baduzue? Ez. Nik eh, bai badut eta ikuan dituta arazo batzu uh, baduela bi urte beraz badut nik bat bordalen Azteko, esker mila, ez dugu demolarik gehiago lendako, esker mila batxia dukazu eta peiola galde, biztan dena xantza hon biher, igandeko, anizan engira zuzenean, eta eh, horretarazten uh, dizuegu ebieri, eh, zuela mandi astelengo izan, hemen izan entzin ez dela, irabazten baduzue. <laughs> Beraz, bai. zue, zuen gain kondatzen dugu. Esker mila ere gabi etxart, gurekin egonik. Mila esker ere, pixka bat sokatira ipatuz. Bai, eta xantza ere larun bateko, pantxika aburratzen dugu, be, aste buruntan gure Euskal Igatian, Euskal Igatietan izanen dugun kirolarekin? Zaila da bukatzea, eh? Eh, olatz? Emo, emozioa da. Emozioa hori da. Eta bezurekin olatz izanen dugu lehen eh, itzordua kirolekin haste buruko uh, kirol itzordu guziak uh, zerrendatuko baitizki guzu. Uh, bihar, uh, zazpiak lauden gutitan kirole manaldia beran.